революція безглузда і потім наздожене. Микола нагнувся, нагорнув на гордія трохи опалого листя, прижовклого, покоробленого, замаскував, та й тепліше буде, розігнувся на силу і побрів. Пошку тельгав у напрямку лісу. Озирнувся. Гордій лежав пригорнений жовтою падалицею, і, здавалось, там лежала тільки людська голова, жива, з широко роззявленим ротом що судорожно хапав повітря, наче викинута на суходіл рибина. Майнуло. Може вернутись і таки змусити Гордія устати, підвестись і далі йти разом. Але ноги не зупинялись. Ноги мимовільно приквичували ходу, спотикались, підкошувались, і він, щоб не помічати втоми, кинувся бігти. Певне, і не швидше виходило, але вже від самого усвідомлення, що він не йде, а біжить, ставало легше біг і біг. Поміж оголеними кущами, зеленовітим сосняком, насамперед відчуваючи зміни ногами, аніж очима, збиті до крові, зашкарублі ступні, що вловлювали то вогку м'якість упалого листя, то колючу пружність у лежаної глиці. Рівна затінена лінія натипу долиніла поволі, зсувалася бік, а синя пощерблена смуга лісу проступала назустріч дедалі чіткіше. Рятівна синя смужка, хоч би не розвиднювалось так невмолимо, а то, здавалось, біг не назустріч лісу, а назустріч світанню. Повітря хутко прозорилось, і досвітня бліда каламуть поквапно спливала у тихі видолинки білястим осадком туману. Аж не вірилось, що після похмурого, слякотного вечора і дощової ночі так гарно розпогоджувалось, ранок обіцяв бути прозоро сонячним біг. Ось однотонно фіолетову смужку лісу густо покреслили, заштрихували білі риски беріз, а згодом стали помітні темні стовбури сосен та дубів, а он і піщаний вал попід узліссям крутий бруствер протитанкового рову. Німецьких військ поблизу наче б немає. Можна буде підібрати схованку і таки підождати Гордія. З розгону немов беручи перепону штурмом, кинувся на вал, але ноги нараз підкосилися, і Микола знесилено впав на сипучий, ковський, примоклий зверху пісок. Перевів подих, погрібся на чотирьох, як тоді на залізничний насип, дерся вгору, зсувався назад. А такий гріб і гріб уперед ступнями, колінами, ліктями, вгрузаючи пальцями рук і ніг. Вибрався на гребінь і, не гаючись, покотився вниз. Знову ж таки, як нещодавно котився з насипу. Лиш би вперед, лиш би хотів сховатись. І вже коли невтримно сунувся вниз, помітив на дні хтось є. Хтось, причаївшись, сидить у виємці не мов би очікуючи саме його. Але зупинитися вже не міг, не мав ні сили, ні часу, невтримно наближався до невідомого. Тільки думка встигла сяйнути, невже засада. Чи, може, це хтось із їхніх встиг добігти раніше за нього, хоч він біг, здається, з усіх сил, не затримуючись? Справді, це був Артем, спільник їхньої втечі, його земляк з-під Василькова. Артем таки встиг опинитися тут раніше. Певне, затримка з Гордієм коло насипу відібрала немало часу. Земляк зраділо кинувся до Миколи, допоміг підвестись з піску. Ти сам? Ні, ні. З Гордієм. Артем озирнувся. Не помітивши поблизу нікого, зупинив на Миколі запитливий погляд. Де ж він? Там, біля залізниці. Підождемо трохи. Микола Хотів розказати про Гордіїв намір під'їхати на платформі випадкового ешелону, але промовчав. Артем одразу махнув би рукою і не захотів би чекати. Ліг там під насипом перепочити, пояснив знехотя. Що ж, почекаємо, згодився Артем. І ти трохи полеж, віддихайся, а я тим часом повартую. Микола розпластався горілиць, розкинув руки, ноги наче убитий розслабив м'язи і нерви, немов потонув одразу у приємно заколисуюче літепло. Артем, обсовуючи пісок, вибрався на бруствер, оглядівся довкола, чи не видно Гордія, чи ще когось із утікачів. З-за далекого насипу залізниці випнувся ясно рожевий обідок сонця. Потім воно стало так непомірно більшати, округлятись, блищати, ніби котилось по колії з величезною швидкістю наче сяючий передок якогось невидимого паровоза, що прудко наближався, бо й тепло від нього ставало дедалі відчутнішим. Ранкова теплінь була такою пестливо лагідною, що Артем, обігрітий нею, мало не закуняв. Стипнув головою, погукав Миколу, той миттю опинився поруч. Гордій? Та ні, не видно. Пора боже. А як ви домовлялись? Микола мовчав примружено вдивлявся вдалечінь. На тлі рожевого сходу помітив, як залізничним насипом пропливли чорні цяточки вартових, не зупинилися, зникли. Якби Гордій досі лежав під насипом, його помітили б, зняли стрілянину, отже, там нікого вже немає. Очевидно, так воно і сталося. Гордій далі хотів утікати сам, лишився коло залізниці навмисне, щоб позбутись Миколи, і тільки той пішов, одразу ж кудись подався. В таке не хотілося вірити, але ж напрошувалось. Микола розгублено озирнувся. Артем помітив той погляд. Чи ви, може, горшки побили? пожартував. Та ні. Не хотілося казати про свої сумніви, а тим більше згадувати про допит у гестапо. Він не прийде. Запевнив сердито. Артем невиразно стенув плечима. Якщо ти знаєш більше від мене. Краще б не знати, то неприємна справа. Хіба нам звикати до неприємностей? Неприємна і заплутана. Микола ще якусь мить вагався, чи варто розповідати таке про колишнього спільника. Стільки разом пережили, витримали, вирвались з пекла, і от ще справді Артем подумає, ніби вони з-за чогось свого посварились. А попереду стільки труднощів, небезпек, несподіванок, і хто зна, кому пощастить вижити, і коли б потім Гордій не повідав людям про все це по-іншому на свій лад. Шлях порятунку лише розпочинається, складний, незвіданий шлях, і, можливо, Артему пощастить більше, добіг же він сюди першим. Тож хай про Гордія знає правду, щоб на випадок, якщо Микола загине, зміг би переказати її в загоні. І Микола коротко переповів, як було, про їхній арешт, допит. Ларису і Гордія. Коли примовк, Артем зосереджено почухав закудлену потилицю, зітхнув розпачливо. Ясно, що діло темне. Додав, виглядаємо вітро в полі. А якщо прийде, а нас не застане, не прийде. Категорично запевнив Артем. Повір моєму слову. І ніби щось зненацька пригадавши докінчив переконано. Пам'ятаєш, товариш Федір якось розповідав про кіхті сумління, коли підвів друг. Ну, оце ж вони і є. Кіхті сумління. Не пустять сюди, Гордія. А куди пустять? нікуди не пустять. Вони кого схоплять, то вирватись нелегко. Товариш Федір казав, казав? стрепенувся Микола, ніби відчувши щось погане в тому, що Артем згадав про цю людину в минулому часі. А де ж він зараз? Наш товариш Федір. Загинув. Упав під кулеметом ще там коло землянки. Видушив з трудом Артем і, відчувши, що Микола все ще не вірить у сказане, запевнив. Сам бачив, як оце зараз тебе. Товариш Федір справді загинув. Радив, підказував іншим, як треба діяти, куди бігти. До останнього наставляв, ніби знав більше за всіх. А коли сам вихопився крізь браму землянки, перші ж кулеметні кулі наскрізь пронизали його добре відважне серце. Микола, помовчавши, заперечив, не міг загинути. Такі люди повинні жити. Такі, як гордії, виживають частіше кинув угідливо Артем. Та й Гордій, хай живе, задумливо кинув Микола. Артем розізлився, спитав глумливо. Ти вже йому і простив? Ми всім ладні прощати. Німцям нічого не простимо. Простимо. А я кажу ні. Артем іронічно всміхнувся. Давай ще посваримось. Це теж ми вміємо. Сваритись між собою, лаятись з-за дурниць. Не тільки лаятись. Глухо не погодився Микола. А коли треба, то вміємо і виручати друга з біди, і пастити йому. Довго не озивалися. Сонце лагідно пригрівало, і здалося, наче вони, зморені, пригнічені, закуняли. Як раптом Микола озвався неголосно, наче сам до себе. Не прийде. Артем зрозумів, що той не дрімав, а весь час думав за полишеного біля залізниці напарника, все ще сподіваючись на його прихід. Аж боляче стало за товариша. Десь у глибині ворухнулось щось схоже на співчуття, жаль. Попрохав докірливо. Ось киньте думати про цю. Довго не знаходив підходящого слова. Нарешті знайшов про цю ниду. Микола мовчки підвівся. Ноги тремтіли, гули підламувались. Перепочивши трохи, стали ще неслухняніші, немов поважчили. Сонце уже відокремилось від залізничного насипу, підіймалося вище і вище, наче літак, що розвинув швидкість і, зрештою, відділившись від землі, набирав висоту. Пішли. Незабаром втікачі пірнули у прохолодну гущавину ранкового лісу. Двоє в одній ямі. Отак вони і брели удвох по м'якому бронзовому шумовинні опалого листя, наче по неглибокій воді. Артем попереду, Микола позаду. Простували на південний захід десь у напрямку села Заславичі. Артем таки переконав Миколу, щоб спершу добиратись туди. У Заславичах у своїх стареньких батьків проживала зараз його дружина. Як тільки Артема заарештували, вона кинула чоловіку у хату і подалася до батьківської оселі в сусідньому селі. Там, запевняв Артем, їх радо зустрінуть, обмиють, нагодують можна буде трохи оклигати від табору і дороги, приодягнутись, а тоді вже рушати далі на пошуки свого партизанського загону. Отож тепер і простував Артем попереду. Недарма кажуть, що додому і кінь біжить веселіше. Поспішав до дружини, до її домівки, батьків, з якими хоч раніше і не дуже родичався, а все ж таки були ніби свої. Микола брів неохоче слідом, докоряючи собі подумки, що згодився йти до Заславичів, а не став одразу добиратися до партизанів. Піддався на чужі запевнення, хоч весь час не лишало докірливе відчуття, що не слід би того робити. Намагався виправдати себе. У лісі, мовляв, завжди удвох надійніше, безпечніше. Та й розлучившись так недоладно з Гордієм, не хотілося тепер розлучатися ще і з Артемом. Чвалав позаду, невдоволений на себе за надмірну згодливість. Згадка Артема про дружину мимоволі нагадала йому Ларису, і від того, чи не найболючішого зараз на серці, іти стало ніби ще важче. Зупинився, спробував виламати дубця. І замість ціпка буде, щоб опиратись, та й сліди від босих ступнів можна заскороджувати, зарівнювати. Крутив, крутив гілляку, а відчахнути сили не вистачило. Побрів далі, нишпуючи очима по землі. Може, набачить щось підходяще, то й візьме. Одну палицю спробував, другу трухляві. Ламалися, тільки но пробував обіпертись чи то вже тіло його обважніло настільки набрякло. Нарешті попалося. Міцна сучкувата патериця, ще й замашна, можна й захиститись, як зброя первісної людини, згадалось невесело. Батько, який виріс у лісі, бувало нагадував ніколи не йди до лісу босий і без дубця. І з ступалося легше подеколи обертався і загладжував ним сліди на опалому листі. Все частіше з боків то тут, то там здіймалася стрілянина, то раптом зовсім поруч затрохкотить шпарковіз, загупують кінські копита і батогом лясне по спині чужинське гортанне слово. Або недоречне насвистування німці в лісі побоювались і бадьорили себе голосними окриками чи свистом. Тоді, мов по команді, обидва завмирали на місці. Чекали, поки все стихне, і знову обережно рушали, прикидаючи в думці, де могла виникнути зненацька небезпека та як завбачливо обминути її. Поспішали а день теж поспішав їм назустріч. І ліс поступово виповнювався людськими голосами, чужинським солдатським гамором на просіках, таким небезпечним зараз для них. Здавалося, ліс кищів окупантами. На галявині помітили артилерійський склад. Отже, десь поблизу пролягала залізниця. Виходило, простували правильно. Та тільки рушили, як майже поряд почувся гергіт, брязкання казанків, і довелось знову причаїтися і очікувати. Зрештою, переконалися, що по видному йти далі не можна. Надто ризиковано. Треба десь заховатись, пересидіти і потім поночі пробиратися далі. Та й перепочити пора. Ноги уже відмовляли, підкошувались. Артем зупинятись попервах не погоджувався. Він завжди любив зразу перечити, що б йому не казали, що б не пропонували. Вічно, здавалось, ніби з ним не рахуються, хочуть присилувати, нав'язати щось неприйнятне, сумнівне. А тепер особливо не хотілося погоджуватись. Як це, мовляв, цілий день сидіти, перечікувати. Десь там, у селі, жде на нього дружина, і досі не відаючи, чи живий він, чи ні. Чекають друзі, знайомі. А вони тут, у лісі, вилежуватимуться у якійсь схованці, наче ведмедів у барлозі. Та й поночі доводив ще легше напоротись на вартового. Микола знає Артемову вдачу і навмисне не наполягає, не сперечається а каже, не мов би цілком байдуже, якщо той бажає так, то може далі йти сам. Звісно, Артем сам не піде, бо й при його упертості видно, що справді у день пробиратися гірше, просто неможливо. А ще коли вийдуть на рідколісся, наблизяться до села. І Артем, все ще бурмочучи, невдоволено щось під носа і нарікаючи невідомо на кого, нарешті примирливо пропонує. Десь тут протікає струмок, вказав на густі зарості ліщини у лісовому вибалку. Хоч води не п'ємося вдоволь. Все ще ніби не згоджувався зупинятись, щоб просто відсиджуватись. Микола погоджується. Спустилися вниз. Під ногами тихо закльокав звивистий зарослий струмок. Напилися у смак холодної, аж заходило в зуби води, побрали далі потоком, щоб вибрати десь схованку поблизу води, та й ноги трохи отходили у водяній свіжості. І знову ж таки треба ховати сліди на випадок погоні з собаками. Навіть уже призабулося, що за ними могли ще гнатись бредучи, обдивлялись похилі, густо зарослі папороттю і ліщиною береги, де б надійніше притулитись. Нарешті Микола набачив. Між темно-зеленим візерунчастим листям папороті, наче й не було ще осені, під розкарякуватим, міцно вкоріненим пеньком широко темніла яма чи нора звірини якоїсь, чи, може, колись давно пробували корчувати пеньок, підкопували, морочились, та так і облишили його, не справившись. Обдивились нору уважніше. Артему знову кортіло щось заперечити, бо цю ж схованку пропонував не він, але, глянувши на Миколу, помітив, що той саме цього і чекав, промовчав. Яма таки підходила для них. Глибока суха, під пагорбком, схована в гущавині. Тихцем наламали соснового віття, трохи наклали на дно, щоб м'якше було і затишніше, а рештою прикидали себе зверху. Ледве вмістились удвох у норі, але тіснота зараз не вадила. Тепліше буде, бо, поспішаючи, і не помітили, як знову нахмарило, знявся пронизливий вітер і замрячив дощ і, хоч ніби звикли до постійного холоду, але зуби не самохідь поцокували і тіло проймали дрижаки. Притиснулись щільніше один до одного, спина до спини, коліна підтягли до підборіддя, зібгались у край, мов промерзлі наскрізь хлоп'яки, і невдовзі відчули таке тепло, чи в їхньому тілі ще збереглись його рештки, чи земля позичала своєї одвічної тепліні і, зігрівшись, несподівано захотілось їсти. Очевидно, людина завжди, вдовольнивши щось одне, одразу ж прагне чогось іншого, теж потрібного для неї. Страшенно захотілося їсти, наче і в таборі не пам'яталось такого нестерпного відчуття голоду. Коли пробиралися лісом, Микола часом знаходив якусь прив'ялу ягоду, зривав і поквапливо кидав до рота. Траплялися гриби, здебільшого сироїжки, білі, хрупкі, теж брався жувати. Якщо сироїжки, то їх, певна річ, можна їсти і сирими. Народ не прозве даремно. Але все те було жалюгідними крихтами для зголоднілого шлунка, для виснаженого вкрай організму і фізично, і нервово. І тепер. Коли вгомонили одне, напилися, зігрілися, інше голод нагадало вимогливо про себе. Лишалось єдине заснути, нічого не думати, не відчувати. Сон пригамує голод, трохи відновить сили, і коли настануть сутінки, можна буде знову рушати в дорогу до тепла, до їжі, до порятунку, до людей. Але ж не звикли спати вдень і сон уперто не приходив, а може, його рішуче одганяло надмірне збудження, незвична обстановка. Микола спробував обізватись, заговорити про що попало, аби тільки не чути голоду, пригасити болісний зуд у животі, відволіктись. А ти вірив, що ми зостанемось живими? Артем аж кинувся од несподіванки. Певне, думав про щось своє принаймні не чекав подібного запитання. Признався. Якщо чесно, не вірилось. А я знав, що у Бабиному яру не загину. Ти ще й зараз нічого не знаєш. Заперечив Артем. А от що в Бабиному яру не загинув, знав. Наполіг Микола і в голосі його відчувалося, що він нагадав собі щось давнє і досить незвичне, смішне. Звідки ти знав? Такий зацікавився Артем. Колись їхав у поїзді, і дівчата їхали, студентки. Одна е, чорна, чорнюща, немов циганка, усім бралася ворожити. Жартома, звісно. Напалася на мене. Молодий, симпатичний, давай погадаю, скажу правду. Взяла мою руку перевернула уверх долонею і почала. Ти везучий, тебе живого кластимуть у домовину, а ти вирвешся і потім житимеш довго-довго. Всі реготали, і я сміявся з тієї самозваної циганки. А от бачиш, запам'ятав її слова. Був у домовині і вирвався, і тепер житиму довго. Усі довго житимуть, хто таке витримав, переніс. Циганка набреше, аби переслухав. Знову, немов віддалився до чогось свого Артем, промовив якось невиразно замислено. Та не циганка вона, студентка, просто чорнява дівчина, і дівчата можуть наговорити сім мішків гречаної вовни. Але ж, як бачиш, бувають непояснені збіги. Хіба не дивно, що наша втеча відбулася 29 вересня, точно через два роки після масових розстрілів у 41-му. Вийшло цілком випадково, співпали дати. А проте багато хто з нас тлів от того душею, надавав тому неабиякого значення, сподівались, що коли так співпало, то обов'язково має скластись добре, пощастить. Випадок. Я про це й кажу. То все дрібниці. Головне добратися до Заславичів. Відчувалося, саме це його зараз найбільше турбувало. Про це весь час думав. До загону підправив Микола. Ну, і до загону. Буркнув ухильно Артем. Спершу хоч би до Заславичів. Там же дружина. Заговорив одразу якимось іншим притишеним тоном, стаючи ніби аж не схожим на себе, глумливо упертого і грубуватого. Повіриш, із думки не йде. Уважаються очі, коси, руки. І голоси я чую. Це ти, Артемчику. Тільки вона так називала мене Артемчик. Подобалось, хоч інколи, наче і незручно було перед чоловічою братією. Чи впізнаєш тепер? висловив занепокоєння. Почує, та одразу впізнає, запевнив Микола, натякнувши на буркотливу Артемову вдачу. Ага, погодився Артем, зрозумівши ті слова на свій лад. Кажуть, голос у людини змінюється найменше. І знову тим же віддалено задумливим тоном. Як там їй у батьків? Амо, Її схопили за мене. Може, погнали в Німеччину? Або якийсь поліцай посіпака прилип, майнуло прикре занепокоєння, але одразу ж те невчасне побоювання пригасила упевненість. Ні, вона ждатиме. Хай що б там не було. Вона в мене вірна і гарна. Найкраща додав переконано. Тільки побрались, війна, розлука, а потім підпілля гестапо. Аж не віриться, що побачимось знову. Микола мовчав. Ці слова нагадали йому Ларису. Вона теж уважалась йому. Очі, коси, руки. Але не тодішні дівчачі, коли він потай стежив за нею, намагаючись, щоб вона того не помітила, ні. Перед очима стояло інше, найжахливіше, чого не забути до віку, коли торзали її кати, коли почув, як у неї сухо хруснула кістка, наче зламалася гілка, і потім у душогубці. Мертві засклілі очі, повні нелюдського жаху і небесної синяви, що відбилася раптом у них, коли внулась, немов оживила, і коси, пишні, русяві коси, як він знетямлено їх поправляв, коли поклав дівчину на жовтаві соснові плахи, що запаморочливо пахтіли живицею. Аби тільки дійти вів тим же відчуженим тоном Артем. Жінка є жінка, і обпере, і нагодує, і приголубить. А у Миколи перед очима стояло, як він ніс поперед себе холодну мертву Ларису, як топа йде, фотографував збоку, і п'яні наглядачі надривались від гидкого реготу, йде з демона. Тільки б дочекалася забрала Остапу. Могла подумати, що й не вернусь. Знову проклюнулось глибинне занепокоєння. Але ж хіба не розуміє, що значить війна? Намагався себе заспокоїти. Живі зникають без сліду, а мертві буває, появляються на світ Божий. Ми ж ось вертаємось з мертвого царства. Ждатиме, докінчив рішуче. Чи ти вже спиш? похопився, не чуючи Миколиного голосу. Микола не спав, одначе не обізвався. Артем і собі примовк, але ще довго совався, ворушився, раз у раз невтішно зітхав, і Микола здогадувався, що він і досі думає про дружину, чи вона в селі, чи жива, і чи жде його. Трохи згодом Артем знову щось тихо забубонів напіврозбірливо, пристрасно. Це ж я, Артемчик, не упізнала. Одмикай. Микола здогадався, то промовлялось уже з просоння. А він ще довго вслухався у м'яке, ледве вловиме шамотіння дощу, об густе гіляччя ліщини, і зараз у день досить виразне стогоніння фронту десь там, поза Дніпром. Не помітив, коли заснув але спочивало лише тіло, м'язи. А мозок, який раніше терзався тим самим, наболілим, недавнім, наче стояла густа непроглядна ніч, а він, знесилений, не знав, куди бігти, куди податись, а з усіх боків по ньому стріляли. І, хоч було зовсім темно, він бачив дуже виразно налиті несамовитою люттю очі, фашистські і собачі що погрозливо наближались, та він не міг утікати, не міг ворухнути ногами, що наче загрузли в липкому багницьку ночі. По ньому стріляли, а він стояв, мов укопаний, і незрушно, безстрашно чекав. Погляд щось тріскотливо палало, і коли він придивився пильніше, розгледів, то горіли, мов смолоскип, Ларисині довгі коси. Вогонь сильніше блищав, підступав до серця. Ото і воно спалахне у моторошній темряві. Коли прокинувся, навколо і справді нависала густа сутінь. Чи то тільки в ямі стояв такий густий морок? Ні. І на дворі вже смеркло. От тобі і маєш. Проспали весь день до пізнього вечора. А може, це в лісі у непогоду так рано посутеніло. Що ж, як би там не було, а раз потемніло, треба рушати. Нетерпляче поворухнувся, спробував розправити важко набряклі ноги, покрутив затерплою шиєю. Артем не прокидався, тільки зручніше вмостив голову. Микола звівся на ноги, откидав із себе гілляччя, поторсав товариша. Той якийсь час не зважав на те смикання, а далі раптово злякано підхопився, тупо вибалушивши очі. Ніяк не міг дотямити, де він, хто біля нього. Нарешті збагнув. Фух, зітхнув полегшено. Снилось, наче тільки но увійшов до тестової хати, тільки но кинулась жінка назустріч, як раптом хтось хаб за плече. Оглянувся, топа йде, цілиться з пістолета в око. Фух, зітхнув ще раз. І доки воно, оця нечисть, не даватиме людям спокійно спати. Миколі хотілося пояснити, що поки фашистська нечисть існуватиме на світі, доти і не знатимуть люди спокою, миру, справедливості, а відчував, що зараз Артем не сприйме надто загальних слів, і тому заговорив про конкретніше, нагальне, заради чого і розбудив товариша. Стемніло, і пора вирушати в дорогу. Вони ж тепер, наче нічні приводи, котрі рухаються лише у темряві. Спробував пожартувати. Тобі тепер легше буде йти. Уже побачився зі своєю дружиною. Те нагадування справді, мов бризки крижаної води в обличчя, збадьорило Артема. Він потягнувся хрускотливо, випростався, несамохідь, мерзлякувато здригнувся, в норі зігрілися, а вечір таки пронизливо вогкий. Сонце зайшло. Мряка не припинялась. Ліс набряк липкою вологістю, особливо тягло холодом від струмка. Треба рухатись, щоб зігрітись. Власне, зараз для них нічого іншого і не лишалося, не існувало, тільки йти, пробиватися крізь лісові нетрі, крізь небезпеки і труднощі смертельні небезпеки і, здається, непереборні труднощі. Артем за звичкою буркнув невдоволено, не міг раніше збудити, наче Микола був зобов'язаний чатувати над ним, щоб не проспати. Микола засміявся, не осмілився раніше, поки ти обнімався з дружиною так міцно та солодко. А коли появився зненацька топа йде, тоді і пожалів тебе, розбуркав. То правда, відмахнувся добродушно Артем. Якщо потягло на жарти, значить перезимуємо. Життя владно брало своє. Микола притрусив схованку сосновими вітами, розпушив зверху, щоб непомітно було, ніби тут хтось лежав, і тільки тоді подався за Артемом, який, відійшовши трохи, нетерпляче ждав. Рушили у потаємну чорноту мокрих заростей. Хоч обидва виросли серед лісів і ще змалку вміли добре знатися, розбиратися у плетві лісових доріг та стежок, відчувати інтуїтивно, де сподіватись галявини, де гущина, узлісся, куди може вивести ледь помітна стежинка як обминути підступне драглисте болітце, а проте і вони час від часу спинялись і прислухались, де знаходиться залізниця. Зараз це був для них найвірніший орієнтир. А вловивши лункий перестук металевих коліс чи писклявий свисток паровоза, упевненіше рушали вперед. Знали, що треба весь час триматись колії але й підходити надто близько до неї не слід. Небезпечно. Біля залізниці посилена охорона, військові частини і різні склади. Недовго наскочити на вартового чи патрулів, забрести ненароком у розташуванні військ. Правда, заславичі знаходились по той бік залізниці, і однак доведеться десь наблизитись до полотна і перебиратися через насип намітили це зробити біля села Борщагівки. Там є поросле чагарником болітце, де наси пробив крутий вигин, А поки що рухались від залізниці на певній відстані, не наближаючись і не віддаляючись. Артем знову квапився. Чи хотів показати, як добре знає тутешні місця, чи, може, чим ближче підходили до заславичів тим більше він побоювався туди не дійти, і те особливо підганяло його. Микола ледве встигав слідом. А дощ сіяв і сіяв. На голову рясно сипались холодні краплини, попадали за комір, бігли по спині лоскітливими змійками. Чи, може, дощ уже перестав, а то вітер струшував з дерев водяні капки. Микола намагався не помічати ні дощу, ні холоду, ні мокрого галуздя, що боляче хвиськало по обличчю. Навіть хотілося про це не думати, бо навіть думання зараз відволікало, стомлювало, відбирало силу, котра і без того танула надто швидко, щораз частіше доводилось спинятись, перевести подих. Потім знову ноги ступали і ступали. І він прагнув одволіктися від всього на світі, лише переставляти ноги наче й не свої, а чиїсь чужі, сторонні, що неохоче підкорялись йому. Так подолали ще кілька кілометрів. Холод наскрізь проймав голе тіло. Здавалося, навіть кістки позмерзались і хрускотіли в суглобах, немов ламаючись. Ненароком спіткнувшись, Микола упав на коліна і потім, навіть опираючись з усіх сил на ціпок, не міг підвестись. Гукнув Артема. Той подумав, що Микола опустився перепочити і сердито буркнув, рано ще приземлятись. Я впав і не можу звестись, пояснив глухо Микола. Можеш далі йти сам. Я не можу. Тільки щоб потім не думав, ніби я теж як гордій. Артем допоміг Миколі стати на ноги. Та тільки рушили як Микола упав знову. І тепер він з тривогою подумав, що і першого разу він не спіткнувся об щось, а підкосилися ноги. І далі йти він неспроможний. Так ми не дійдемо навіть до Заславичів. Обізвався до Артема. Попадаєм, наче загнані коні. Треба десь обігрітись, ковтнути чогось гарячого. Роздобути здобути бодай стару одежину. Артем мовчки стояв над ним, прикидав щось своє. Та й тебе такого не впізнає дружина. Відсахнеться перелякано, мов от страшного привида. Навмисно нагадав про дружину. Це вплинуло. Артем пильно дивився на Миколу з чорнілого, брудного, зарослого у подертій спідній сорочці і шкарубких заяложених підштаниках, з побуряковілими ступнями закривавлених ніг, і чи не вперше подумав, це же він Артем, зараз такий страшний та одворотний, і чи зручно в такому вигляді поснувати перед дружиною. Може, справді треба звернути до якоїсь оселі і бодай трохи привести себе до людської подоби, зайти або на хутірець, який десь тут мав бути, або до лісникової хати. Без сторонньої людської допомоги їм зараз не обійтись, та й про дорогу слід розпитати докладніше, де менше ворожого війська і як можна пройти безпечніше. Артем погодився. Гаразд. Зайдемо до першої ж хати, яка трапиться на шляху. Завжди, чим довше вибираєш, тим гірше вибереш. Пішов навіть забув допомогти Миколі зіп'ястися на ноги, чи вважав, що той вже перепочив і підведеться сам. Микола, зібравши останні сили, яких, здавалося, вже і не лишилося в нього, над людським зусиллям устав і, похитуючись, мов п'яний, пошку тельгав слідом. Незабаром вони вибрались із хащів на пряму лісову просіку, побрели понад нею, скрадаючись поза деревами. Але тепер, коли хотіли зустрітись із людським житлом, бодай одиноким, занедбаним, воно не мов би тікало одних, ховалося. Ніби на всьому світі зараз не було нічого іншого, крім вогкої сутіні, густо втиканої колючими кущами і чорними стовбурами змокрілих дерев та ще невидної внизу землі, що магнітом тягла до себе, липла, присмоктувалась до знесилених ніг, не відпускала, вимагала сісти. Микола ще кілька разів падав, але зразу ж затято підводився. Очевидно, зваблива надія незабаром зігрітися десь у людській оселі, щось перекусити, зібгала організм в один тугий вузол м'язів, додала моці. Артем запевняв, десь тут є лісовий хутірець. Колись іще за довоєнних часів привозив сюди цеглу півторатонкою від залізничної станції одному місцевому дядьку. Шоферське діло таке доводив. Ноги годують чи вірніше колеса. Дуже хотілося вірити, що хутірець недалеко, хоч так довго він не з'являвся. А дощ не вгавав, сіяв і сіяв наче крізь густе сито, мабуть, найгустіше, яке тільки знайшлося в небесному господарстві. І дедалі чорніша сутінь вогко точилась назустріч крізь густий частокіл дерев. Хатки на галявині виринули так зненацька, що втікачі аж не повірили спершу. Чи справді людські оселі, чи гостроверхі копиці сіна, а може, високі штабелі снарядних ящиків? Але ж ні, такий лісовий хутірець. Артем упізнав навіть, чи йому лише так здалося, крайню хату отого дядька, якому колись привозив от станції цеглу для печі. Цегла там, можливо, ще й збереглася. А от чи є той господар навряд. До двору зайшли не від шляху, не крізь низеньку дощину хвіртку, а від лісу, де не було горожі коли б тільки не здійняв гвалту пес, бо раніше у лісових поселеннях на кожній садибі тримали добрячого вовкодава сторожа. Але тепер того з харчами та й окупанти собак вистрілювали. Якщо тут пса немає, то легше буде підкрастися непомітно і довідатись, хто в хаті та чи варто заходити. Собаки не чути. Артем тихцем пробрався попід стіною до напільного крихітного віконечка. Воно було незавішене. Зазирнув, світло в хаті не горіло, але й не темно було всередині. Помітив, у челюстях печі палахкотів кволенький вогник, і тьмяні полиски жовтаво похитувались на голих стінах. Коло печі пригнулась жінка, щось варила чи, може, готувала окріп купати дитину. На краю припічка сиділо мале дівчатко. Патлата голівка чітко різьбилась на тлі освітленого відблисками вогню білого комина. Артем постукав у шибку тихо-тихо, ніби зовсім нечутно, але почули одразу, немов тут постійно когось чекали. Жінка рвучко обернулась від печі, потупцяла поквапливо через хату, сторожко вдивляючись у вікно, наблизилась, і те, що вона угледіла, певне, занадто вже було не схоже на очікуване. Від несподіванки вона голосно ойкнула, кинулась од вікна, потупотіла до дверей у сіни, брязнула металевою защіпкою. До цієї крайньої одлісу хатини тепер, мабуть, часто прибивалися нічні гості, стукали у підсліпувати віконечко, шукали притулку, помочі. І добра проста жінка, відчувалась звикла до тих одвідин і, не гаючись, очиняла кожному, хоч за першого ліпшого втікача їй загрожувала смерть. Такі настали часи спільного горя і боротьби. І люди немов забували про себе. Сюди, сюди, довірливо шепотіла вона до незнайомих. Сюди, синочки. А коли прибулі тінями прослизнули в сіни, мерщій прихилила двері, чергикнула зубчастою засувкою провела втікачів через темні сіни, а, опинившись у хаті, довго вдивлялась у випадкових прибульців, і очі її печально поблискували. От кволого вогнику у передпіччі від сліз, ніби вірно і невірно власним очам, чи перед нею стояли дійсно люди, чи лише тіні людські покійники, що невідомо яким чином воскресли і опинились тут. Артем тим часом оглядав піч. Це ж, очевидно, з тієї цегли, що колись він привозив із станції. А Микола стояв, мов би, взагалі нічого не бачачи перед собою, тільки поволі проникало до свідомості, що він уже в хаті. Справжній людський оселі, теплій, затишній, де палахкотить вогонь у звичайній селянській печі, і у великому човуні стиха побулькує варево по домашньому мирно, і вже не січе зморене тіло крижаний уїдливий дощ, не шмагає боляче по лиці, по голих грудях, прухке лісове гілля, не впиваються в босі ноги гострі шпичаки тишу зненацька порушила дівчинка, що сиділа на краю припічка, зручно підібгавши під себе худі ноженята. Мабуть, вона бачила різних незнайомих захожих дядьків, але таких страховиськ їй, либонь, ще не доводилось зустрічати. Мале перелякано заревло на всю хату. Тоді і стара заголосила теж, але не від ляку, а від душевного болю, мов над померлими. Ріднесенькі мої, дорогесенькі мої, примовляла вона, витираючи подолом темного фартуха червоні запалені очі від сліз чи недосипання. Та звідки ж такі нужденні? З яру, бабусю, пояснив просто Артем. Хотів ще щось додати, але жінка замахала руками, мовляв, чула, знаю сама. Докотилось і до нашого хутірця, утишивши доньку обізвалася жінка. Переказували, що з могил повтікало багато трупу. Чи недобиті були, чи поживали знову. І розбіглися по лісах. То тепер німці з собаками їх виловлюють. Ні живим не дають покою, ні мертвим. І до вас навідувались, насторожився Артем. Та Бог милував. У нас, якби не свої собаки поліцаї, то легше було б, а поліцаї нишпорять. У день, поки нап'ються та понаїдаються, а вночі бояться. Ото ми і живемо тепер, як сови ночами, і варимо, і їмо потемки, щоб уже їм самим ніколи світу Божого не видати. То чого ж ви стоїте? Сідайте, мабуть, же натомились. Ми такі, мамо, хто знає, де сісти, обізвався нарешті Микола. Умитися б спершу. Та, може, одежина у вас яка знайдеться, аби Трохи чистіше, додав Артем. Знайдемо, як же, пообіцяла господиня. Умивалися у сінях над глиняною долівкою. У кутку був стік на двір. Певне, колись тут, у загородці, стояло телятко, блаженно хлюпались теплою водою з великого закопченого човуна, в якому гомоніла збоку стара, варила раніше свиням. Все було і свині, і корови. А тепер і миші порозбігалися. Жінка раптом захлипала ні скотини, ні родини. А де ж господар поцікавився Артем, витираючись шорстким полотняним рушником, нагадав, що він знав її чоловіка, водив з ним ще до війни комерцію, привозив цеглу. Немає мого старого, заридала гучніше жінка. Повісили іроди за партизанів. Донесла якась нечиста сила а синочка поліцаї зловили і погнали в Германію, то він був утік уже з-за границі, так гицелі знов упіймали. Та він, однак, утече. Він у мене такий. Не вискочить з ешелону. Так і похвалявся, сто раз ловитимуть, а я втечу. Жди, мамо, от ми і ждемо з малою кожного вечора. Микола слухав ту оповідь старої з невимовним болем. Навіть сюди, у цей закинутий лісовий хутірець, принесла війна нещастя і смерть, стільки страшного лиха. І, мабуть, не знайти на Україні такої оселі, хати, куди б не принесли чужинці страждані злиднів. Немає сім'ї, де не було б загиблих, уярмлених, страчених. Однак ми переможемо. Ворухнулось в пам'яті постійне, рятівне, непокірне, пригасило собою болючі роздуми, додало твердості, нагадало про основне боротись з ворогом до останнього подиху, до останньої краплини крові, де б ти не був, яким би не видавався безпомічним, і яким би сильним не поставав ворог, не піддаватись, перемогти. Незабаром жінка внесла з комірчини старенькі, латані, перелатані, сохлі, аж тищали і ламалися штани благенькі ситці сорочки, трохи ціліші. Прихопила і кашкета, пом'ятого, драного, і шапку, облізлу, заношену. Коли б же ви перші виправдувалась, ніби хлопці самі того не знали. Знайшлася б і путящіша вдяганка, а то скільки вже того люду тут перевернулося. Втікачі, полонені, партизани, і хто від Германії ховається. І партизани у вас бувають? запитав зраділо Микола. Стара, немов не дочула, мовчки вийшла за чимось у комірчину. Перевдяглися. Повернувшись, жінка згорнула їхнє лахміття в тугий вузол. Коли йтимуть, то заберуть з собою, однесуть десь у ліс подалі, бо, не дай Боже, поліцаї надибають тут чужий чоловічий одяг, той хутір спалять і людей перевішають. Нам старим ще півбіди. А то ж оце мале, вказала на припічок, занапастять бузовіри. Потім підвечеряли разом гарячою юшкою та картоплею в мундирах і сквашеною капустою. Наче ніколи не смакувала хлопцям так ця бідна зледенна страва. Не знали, як і дякувати господині збирались уже рушати, щоб не накликати на гостинну хату напасті своєю присутністю, але стара проте не хотіла й слухати, упрохала зостатись, хоч переспати в сухому. Це ж так і мій синочок десь поневіряється, зайшлася знову плачем. З якого боку його виглядати, з якої сторононьки дожидатись заквилила. А сон тим часом непереборно морив хлопців. Сиділи ще за столом, щось машинально жували, ковтали але вже не чули старої, клювали гострими, як у мерців, носами, хилились донизу, провалюючись кудись у каламутну безвість. Так і поснули коло столу на лаві. Стара постояла ще трохи над ними, далі звела догори стражденний погляд і щось довго й палко шепотіла до невеличкої золотавої іконки на покуті під вишиваним рушником де сіріли засохлі пучки любистку і м'яти. Дівчатко на припічку й досі не спало, сиділо, як і раніше, підібгавши під себе затерплі ноженята, повертало час від часу сюди-туди кучеряву голівку, боязко зиркало на страшних незнайомих дядьків, поснулих на лаві, і стиха невтішно схлипувало. Шлях без доріг. У досвіта господиня ледве добудилась хлопців. Жаль було їх розбуркувати, такі ж бо натомлені, виснажені, і спали солодко, але пора, коли б не прителющились поліцаї. Стара не так од віку, як от пережитого, наділила ніч ліжанам трохи харчів на дорогу, вареної бараболі і замість хліба та жирів шматочок макухи, що смачно пахла кользовою олією. У Миколи аж слина покотилась в роті от того запаху. Малим любив бувати в олійниці, і, здавалось, нічого смачнішого тоді не пробував, як скипка житнього хліба, полита свіжозбитою, теплою ще олією і посипана зверху дибковою сіллю. Потім жінка розповіла, як їм треба йти далі до Заславичів, де слід остерігатися фріців, а действо своїх цуцманів вжила на свій лад німецьке слово шуцман, як називали поліцаїв окупанти. Цуц, бо таки скаженими собаками, в'їдливими цуциками були ці підлі запроданці. І аж по тому натякнула нищечком, що і партизани до залізниці навідуються. Артем багатозначно зиркнув на Миколу, мовляв, що я казав. Аж у кінець городу під ліс провела стара хлопців та все радила, та все розказувала, бажала удачі, щоб дійшли туди, де їх найдужче ждуть, як жде вона з малою свого рідного синочка з проклятої Германії. Від тих слів, ніби материнського нагадування про спільне лихо, Микола, як тільки опинились самі, знову почав за своє. Тепер треба пробиватись до партизанів, а не до заславичів, де невідомо, що чекає на них. І чого пертись у ті заславичі, щоб перевідати Артему дружину, а потім все одно слід буде розшукувати загін. Та Артем про таке і слухати не хотів. Заходив Заходився уперто, немов аж сердито, зі злом доводити що з кожним днем холодає, а вони ж голі й босі, знесилені. Тож чи зможуть довго блукати лісом, гаразд не відаючи, де потрібно шукати? У Заславичах вдягнуться тепліше, дізнаються щось певне від людей про свій загін, тоді й добиратимуться до нього. Хто нам у чужому загоні повірить, що ми втекли з Гестапо, з Бабиного Яру, звідти ж не втікають, вів далі Артем, помічаючи, що не переконав товариша, а переконати відчувалось. Йому зараз хотілося обов'язково. Скажуть, якісь підіслані, провокатори. Такого Микола не припускав. Які з них провокатори? Хіба не видно кожному, хто вони і звідки? Шкіра та кості. А все ж піддався на Артемові докази, що таки краще потрапити до свого загону. І по лісу їм справді довго не виходити. Ноги що далі більш набрякали, чи від недавніх кайданів, чи вже, здавало, намучене серце, наливалось важучим свинцем, і після кожного найкоротшого перепочинку рушати далі було все трудніше. Потім зв'яжемось з загоном. Там повірять, повеселішав Артем од Миколиної мовчазної згоди. Моя жіночка дорогенька, все ладнає. Коло борщагівки переметнемося через колію, далі подамося на боярку, а вже там уважай дома, повторював нараз казане і знане добре обома. Ніби хотів переконати не стільки попутника, як самого себе. Артем нагадав про залізницю, яку нелегко буде перейти. Але попереду була ще і інша серйозна перешкода багниста долина річки Ірпінь. Може, вона і не охоронялася так пильно, як залізничне полотно, та перебратися через неї буде не легше. Уже добре розвиднілося, коли опинились на узліссі, що похило спускалося до болотистої рівнинної смуги заплави. По той бік сіріли низенькі будівлі якогось села, розкиданого на невисоких пагорбах. Колись у таку пору вранішнього світання в небо густо велися сизуваті димки з присадкуватих бовдурів сільських хатинок. Миколі завжди здавалося, коли бачив таку картину, ніби то не село, не хати, а якась морська гавань, і на ній пароплави, що димлять трубами, отот мають вирушити в далеке незвідане плавання. А зараз хати з принишкло умерлими димарями нагадували сумні надмогильники якогось запустілого кладовища. Поза хатами на узвищі, мов на валу високої хвилі, знову здіймався темний гребінь лісу, над яким звільно розповзалася ранкова рожевість. Розпогодилось, і видно було далеко і чітко, немов у бінокль. В таку пору та ще поблизу великого села нічого було й думати перебиратися через відкриту на всі боки багнисту рівнину. Їх легко могли помітити ще звіддалік і коли б не потрапити по-дурному до рук ворога, як кажуть, не влипнути безнадійно, таки знову доведеться дотримуватись свого правила день пересиджувати десь у схованці і лише вночі потемки простувати уперед. Артем зосереджено розглядався на всебіч, ніби щось прикидав, пригадував. Ще пройшов кілька кроків, постояв, озирнувся. Тут ми надто помітні, обізвався Микола. Мабуть, краще вернутися в гущавину. Там легше знайти якусь нору. Та ні. Десь тут Артем нарешті помітив шукане. Віддалік здавалося, що то звичайний земля.